Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն ենք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես գիտեմ, որ դուք բավականին զբաղված եք, այդուհանդերձ ժամանակ գտաք մեր հարցերին պատասխանելու եւ այսպես, պարոն Ղազարյան, որոշ քաղաքագետներ այսօր պնդում են, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը մի մեծ ծրագրի մաս է։ Ես կցանկանայի իմանալ ձեր դիտարկումը կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ ակնհայտ է, որ այլևս այսքան օրերի իրադարձությունների վերլուծությունը եւ ճանապարհի ֆիզիկապես փակ լինելը եւ դրա շուրջ ընթացող եւ չընթացող բանակցությունները, հանդիպումները, պաշտոնական հաղորդագրությունները Հայաստանից, Ադրբեջանից եւ այլը վկայում են մի բանի մասին, որ Արցախը ոչ թե շրջափակված է, այլ Արցախը հանձնված է Ադրբեջանին Այսինքն մենք այլ իրականության հետ գործ ունենք։ Շրջափակումը դա ֆիզիկական գործընթացն է։ Հումանիտար խնդիրները, որոնք առաջացել են, դա դրա հետևանքներն է։ Ամբողջ խնդրեմը խնդիրը գալիս է քաղաքական որոշումից, որովհետև ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետը քաղաքական որոշում է կայացրել Արցախը հանձնի Ադրբեջանին, Այդ մասին հավաստիացրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևը, վկայակոչելով հոկտեմբերի 6-ին Պրահայի իրենց երրակոմ հայտարարությունը, ինչպես նաև դրանից հետո Սանկտ Պետերբուրգում երրակոմ հայտարարությունը, որտեղ խոսվում է այսպես կոչված Ալմացայի հրճակագրի մասին, եւ Ալիևն ասում է, որ դրա վկայակոչումը եւ բանավոր հավաստիացումները Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այն տրամաբանությամբ, որը իր մեջ ներառում է Արցախը առանց քննարկելու Արցախի կարգավիճակին վերաբերող որևէ հարց։ Եվ նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետագա հայտարարությունները Ամանորի ուղերձում առասարակ Արցախ բարի գործածումից խուսափելը եւ այլն նրա հայտարարությունները 29800 կիլոմետր շատ որոշակի հայկ Հայաստանի Հանրապետություն եւ այլ։ Այս ամեն ինչը վկայում է, որ նա ուղղակի Արցախը հանձնել է ճշնամը, որովհետեւ եթե խոսքը վերաբերվեր միայն Հայաստան-Արցախի հետ կապող միակ ճանապարհին դրա բացելու խնդրին, ապա դրա համար բացի դրանից, որ կարելի է եւ ինքնապաշտպանական իմաստով, ժողովրդի անվտանգության իմաստով բոլոր միջոցները կիրառել, այդ թվում ուժի կիրառումը իրականացնել է ճանապարհը բացելու համար։ Գոյություն է նաեւ խնդրի լուծման դիվանագիտական եղանակներ, որից Հայաստանի իշխանությունները խուսափել են։ Մասնավորապես Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը խուսափել է Մոսկվայում հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարարի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարի։ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ դեկտեմբերի 26-ի 27-ին եղել է Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, Երակոմ հանդիպում չի նախաձեռնել եւ չի կայացել Ադրբեջանի նախագահի, Ռուսաստանի նախագահի միջեւ։ Այսինքն այդ Երակոմ հայտարարության կողմերը հանդիպելու, բանակցելու հնարավորություն իրենք են ստեղծել։ Եվ մի դեպքում Արադ Միրջանիկը ֆիզիկապես չի գնացել, չի մասնակցել, մյուս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չի գնացել։ Այսինքն իրենք ինչ ծրագիր են իրականացնում։ Ոչ միայն Արցախն են հանձնել արդեն Ադրբեջանին իրենց մտքով, իրենց գործողություններով նաև, այլ նաև նրանք կատարում են Ադրբեջանի մյուս պահանջը։ Արցախը հանձնել Ադրբեջանին առանց հայերի եւ առանց ռուս խաղապահների, որովհետեւ հայերի եւ խաղապահների ներկայությունը փոխկապակցված է խաղապահների իմաստն ընդեղ լինելու հայ ազգաբնակության անվտանգության ապահովման համար որոշակի երաշխիքների ստեղծումն է։ Չնայած դա առաջին հերթին Արցախի պաշտպանության բանակի խնդիրն է։ Արցախի խնդիրն է կազմակերպելիք դա։ Ուղղակի խաղապահների ներկայությունը օգնում է այդ խնդրի լուծմանը։ Հիմա եթե նրանք հումանիտար խնդիրներ լուծելու միջոցով նման խնդիրներ առաջադրելու միջոցով փորձում են հայաթափել Արցախը, որից հետո արդեն խնդիր կառաջանա, որ ռուս խաղապահներն էլ ընդեղ մնալու իմաստ անհրաժեշտություն չունեն, ստացվում է, որ Ադրբեջանը ամբողջությամբ տիրապետելու է Արցախը առանց հայերի եւ առանց ռուսների։ Եվ սա ուղղակի մեկ օր շուտ պետքա խափանել այդ ծրագիրը եւ պետքա անցնել նոր դիվանագիտական, նոր քաղաքական որոշումների սկսած Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչումից Հայաստանի կողմից, որովհետև այս իրավիճակում դա անել անելի է։ Իսկ մինչև հիմա Հայաստանը, որը դե ֆակտո մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը, փաստացի ճանաչել ադրբեջանի անկախությունը դե յուրե չի ճանաչել ինչի համար որպեսի չխաթարվի բանակցային գործընթացը, որպեսի խնդրի լուսմանը հանգեցնեն խաղաղ բանակցային եղանակով։ Հիմա եթե Ադրբեջանը փաստացի դուրս է եկել բանակցային գործընթացից, Արցախը արդյոք չի ճանաչում Արցախի գոյությունը որպես տարածքային միավոր, այսինքն նույնիսկ վարչական միավոր չի դիտարկում Արցախին։ Եվ դա համարում է, այսինքն նշանակում է այդ հարցով բանակցություն գոյություն չունի։ Պատերազմը արդեն եղել է եւ պատերազմը ուղիղ հիմա էլ է պատերազմ, շրջափակումը դա պատերազմական միջոց է։ պատերազմ, Այո, փաստացի այսօր Ադրբեջանի գործողություններն ուղված է 120.000 Արցախահայության էթնիկ զտման ենթարկելուն։ Եվ ոչ միայն այս պահին հիմա Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները գերության մեջ են, դրանք ոչ թե շրջափակման մեջ են, այլ գերության մեջ են, ասենք մինչև հիմա մենք անհանգիստ էինք, որ 149 հոգի մեր զինվորականներ Ադրբեջանում գերության մեջ են։ Հիմա նրանց ավելացել է եւս 120.000 մարդ որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր եւ Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրապես դրանց մասին չեն էլ ուզում խոսեն, չեն էլ ուզում քննարկեն որևէ բան։ Հանձնել են Ադրբեջանուն 120.000 մարդու եւ քաշվել են մի կողմ։ Ցանցուլատրել է, այսինքն Արցախահայության իրավունքները, ինքնորոշման իրավունքը դա իրավունքի ուժով ճանաչվող իրավունքի տեսակ անգամ եթե պետությունը չի ճանաչում, բայց այդ հարցը պետքա բարձրացնի, ով պիտի բարձրացնի։ Քանի որ Արցախի իշխանությունները դե յուրե ճանաչված չեն միջազգայինորեն։ Արցախի կարգավիճակի ճանաչման հարցը պիտի բարձրացնի Հայաստանի պետությունը։ Իսկ Հայաստանի պետությունը նստած մենակ սրան նրան մեղադրում է։ Բոլորից ակնկալիքներ ունի, ռուսները թող էս անեն, Եվրամիությունը թող էս անի, Միացյալ Նահանգները էս անի, ՄԱԿ-ի անվտանգության նստած հա- Երևանից հանձնարարություններ են տալի ամբողջ աշխարհին։ Երբ որ իրենք ունեն պարտավորություններ, դանել եւ այդ պարտավորությունը ոչ թե բարոյական է որ չգիտեմ իրենք հայեր են Հայաստանի իշխանությունը դա Հայաստանի իշխանության պարտավորությունն է հավիտյանս հավիտենից որովհետեւ մեր պետությունը ստեղծվել է անկախության հրճակագրով իսկ անկախության հրճակագրի հիմքում Հայաստանը Արցախի հետ վերամիավորման որոշումն է դա մեր պետության հիմքն է ով որ գա Հայաստանում իշխանության պարտավոր է առաջնորդվի անկախության հռչակագրի դրույթներով։ Պարոն Ղազարյան միջազգային հանրության մտահոգություններից նաև խոսենք եւ դիվանագիտական ճնշումներ Հայաստան ազգերի կազմակերպության կողմից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից հնչեցրած եւ միջանցքի փակումը փաստացի ունի աշխարհակաղակական մեծ նշանակություն։ Ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը այլևս միջազգային կազմակերպությունները սկսել են կրավորական կեցվածք ընդունել։ Այո։ Եթե նկատում եք, բացի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկումից, որ ի դեպ ասեմ միայն քննարկում էր, այսինքն ելույթներ, շրջանառության մեջ դրված չէր որևէ բանաձևի նախագիծ, եւ այդ քննարկումների արդյունքում որևէ որոշում չի կայացվել, իսկ դրանից հետո, ասենք, որևէ նոր գործընթաց տեղի չի ունեցել։ Նույնը եղել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում դա Հայաստան ներկայացուցիչն ասում է, որ դատարանը կայացել է միջանկյալ որոշում, այո, որի արդյունքում փաստացի կարելի է Հայաստանից գնալ Արցախ։ Օրինակ ինձ հետաքրիր է այդ ասող այդ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Այդ ասելուց հետո կարա գա Արցախ։ Պարզա չէ որ չի կարա գա։ Իհարկե։ դե Դատարկա խոսքը եւ ոչ թե կազմակերպություններն են մեղավոր։ Միջազգային կազմակերպությունները իմ կարծիքով ինչ դիրքորոշում են։ Նրանք համարում են սա հակամարտություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Իրենք շատ լավ գիտեն ու շատ լավ հասկանում են, տեսնում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խնդիրը լուծված է։ Այսինքն Հայաստանը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար իրանք այլևս խնդիր չեն տեսնում։ Այստեղ միակ խնդիրը մնացել է հումանիտար բաղադրիչը, որ ենթադրենք դեղատներում դեղ չկա, սննդամթերքի պակաս կա, մանկական կերի պակաս կա։ Ահագնացող հումանիտար աղետը, այո։ Այսինքն միայն հումանիտար ասպեկտներն են դառը խոսակցության առարկա։ Այո, ըհը։ Քաղաքական ասպեկտին այլևս ոչ ոք չի անդրադառնում, որովհետև հայկական կողմից չեն բարձրացնում այդ հարցը։ Հումանիտար ասպեկտները սահմանափակվում հայտարարությունների մակարդակով, այսինքն Ադրբեջանի նախագահները ինչ ասում, ասում են հայտարարություններով այդ խնդիրը չի լուծվելու։ Այո։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ իրենք պահել են իրավիճակը այնքան, որ հումանիտար խնդիրները օր-օրի ավելի սրվում է, չէ՞, parza չէ, որ օրը մի բան պակասում է Արցախում, չէ՞։ Այո, հենց այդպես էլ կա։ Լրջագույն խնդիրներ է ստեղծվում օր-օրի։ Այո, օր-օրի հիմա իրենք իմ տրամաբանությամբ կարող ասեն, գիտեք, ինչ խնդիրներ ունեք ստեղ ապրելու։ Ստեփանակերտից Հայաստան ուղությունը բաց է, կարա գնաք ընդ։ Եվ դա արդյունքով, դա հետևանքով հայաթափեն Արցախը, ու արդեն հասա խնդրի այլ լուծմանը եւ Նոր Հայաստանը որևէ մեկը չմտածի, որ դրանով խնդիրը վերջ լուծվելու է։ Հաջորդը հասնելու են Սյունիքին, ինքը իր ծննդյան օրը Ալիևը դեկտեմբերի 24-ին հանդիպել էր Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ Արևմտյան Ադրբեջանը Մեքսիկայում է, հա? բայց Հայաստանում է, չէ՞։ Նրանք ովքեր ճունեն այն միասնական գիտակցությունը, որ Արցախը, Հայաստանը, մեր ժողովուրդը դա մեկ միասնական ամբողջություն է, եւ մեր անվտանգային ու կենսական խնդիրները մի միասնություն են, իրանք դատապարտված են կործաման, իսկ մենք չենք կարա թույլ տանք ոչ Արցախի այսօրվա վիճակը, ոչ Արցախի հանրապետության կործանումը, ոչ էլ Հայաստանի հանրապետության կործանումը։ Եվ մարդիկ պիտի այդ գիտակցում ունենան եւ Արցախում, եւ Հայաստանում։ Այսինքն հարմարվել միայն այս իրավիճակներին, ճիշտ է ոգու տոկունությունը, կամքը դրանք շատ կարևոր են հատկապես այս իրավիճակներում բայց նաև պետքա պրագմատիկ գնահատել։ Այն որ ասում են մենք 80-ական թվականներին դիմացել ենք հիմա իրավիճակը փոխված է 80-ականների համեմատ։ Միանգամայն 80-ականներին մենք էլ էինք խեղճացած կիսաանտեր վիճակում, ադրբեջանցիներն էլ խորթային միությունը փլուզվել էր, անտեր երկիրը մենք կարողացանք ինքնակազմակերպել, գոյատևել։ Հիմա իրավիճակը փոխված է։ Հիմա Արցախի պաշտպանության բանակը 2 տարիա զորացրել են զորահամալրում չեն իրականացրել։ Արցախի ժողովրդին անպաշտպան թողել են երկու կանոնավոր բանակի առաջ։ Այս ադրբեջանա-թուրքական զորավարությունները դա ի՞նչ է, դա պարապությունը ժամանց են անում, թե դա իրական սպառնալիք է եւ Արցախի համար եւ Հայաստանի համար։ Այսինքն 80-ականների համեմատ 90-ականների համեմատ իրավիճակը շատ է փոխվել եւ ոչ մեր օգտին։ Պետք է շատ ավելի պրագմատիկ լինել դատողությունների մեջ, գործողությունների մեջ շատ ավելի վճռական գտնվել, որպեսզի կարողանանք մենք դիմակայել այս փորձությունը հաղթահարել։ Պարոն Ղազարյան, շնորհակալ ենք անկեղծ հարցազրույցի համար։ Մարդում համբերություն հուսով եմ, որ մեզ կհաջողվի հրկվել այս իրավիճակից եւ նորից վերստին հպարտությամբ խոսել եւ Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության մասին։ Աստված պահապան մեր ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն ձեզ։